Bonjour Luc Lepointe. comment ça va Alice Deschamps, enchantée de faire votre connaissance Luc. Je suis un peu nerveuse ce matin. Ah, c'est votre premier jour à l'Institut Mais il n'y a aucune raison de vous ronger le sang, détendez-vous. Tout va bien aller. Les étudiants sont en majorité euh, assez sympathiques. En majorité Oui, il n'y a pas de gros problèmes, ça je peux vous l'assurer. Je dois tout de même vous donner un petit conseil. Soyez ferme sur un point. Insistez sur la ponctualité. Vous voulez dire qu'il y a beaucoup de retard C'est bien simple. On n'attend pas les retardataires. S'il manque des étudiants, il n'est pas possible de retarder le début des cours jusqu'à 9 heures. Ah, je vois. Les cours doivent impérativement commencer à 8h30. Oui, à 8h30, sans faute.